Aste arteoz, pertsonaje baten ezagutzen. Eta igan hastin diktadore batekin hasik beste bat aipa dezagun egunkuan Leopold Bi, Belgikako bi gerren erregiaen ezagutza egin dezagun egunkuan. Hau, mila sortziunta hogeita hiuan sortuik eta mila behatziunta bedeatzian zentuik. Fama aski huna du hunek, uano egunko egunian, errege eraikizali du izen goitia, hezkuntza kitoik eta obligatorioa plantan ezarri behitu, baimentu dutu langileak sindikatetan bil hiltzeko, hamabi urteko peko haurentako eh, lana debekatu eta sufragio universala plantan esarri du. Bon, prefosta egizonentako baizik ez, bena garaia entako jadanik irei aintzindaiak zien. Bena Leopold Bi, Belgikako independentzia uken eta hogeita hamar urte behantago junda boterela, eta Belgika garaian uano estatu tipini bat da. Sortu berria, herbera eta frantziaen artian, guai beno tipiago edo botere eh, politiko hanintxe segutiago zina. Eta horrentak Espainiako behar duan politikoki eta ekonomikoki norabide bat atzaman. Leopold de nahi du Belgika estatu azkar bat bilakasi, eta be ustez, hau kolonizazioak du ekarten. Lehenik esiatuko da Filipinetako lur sumaiten konkistatzen, bena ez da heltuko, ordin da Afrika la junen, garaian kolonizatuik dien lur bakarrak kostaldekuak dielaik. Esplorazio misio sumait igoriko dutu ordian, Afrikako barnekaldian beste estatiek kolonizatu ez dien lurretan eta hoik aldarikatu kuadro legal bat esarteko, Societe Afriken Internazionala sortzen du Kongo Gusia alde aldarrikatuko diana Leopolden izenian, ez belgikain izenian, eh? bena erregiaen izenian baizik ez. Belgika beno berroita hamasei aldiz handiago den lurralde baten jabe bilakatzen da ordian erregia. Beste estatiek be aldarik apena hunartzen behitie. Parante xatipi bat, ezien juiten kolonizatzea erraiteze, eh, esploatatzea juiten ziela, edo hanko errekurtso ekonomikoen hartzea, ben argumentu humanistak ziene, eh, jadan ingaraian e eh, horako misioen tako, arrabiar esklabazistetaz babesteko juiten ziela hat, hau dela kristianismoen ekartea eta kapitalismoen ekartea, bai eta modernizazioa, bref. Hatxarri batetan soja jabazten hasten da ordin ivoar komertzioai esker. Ondotik kautsuai esker du komertzio eginen garaian behita atzamaiten kautsuai proprietate edo jabilpen andanam. Leopoldek egin ahalak egiten dut urdin deskubritze horrekin etekinen jabazteko eta horrek kaka handia sortuko du han. Kongua, indar publiko izeneko izenekoak dutieku deatzen ordian, hau armada pribatu bat delaik, eta misio nausia dilaik ordenaen mantentzia eta hoek belana, uh, eh, belana egiten dialaen segurtatzia aurrikuspenetan ez dielaik heltzen, edo ba, objektif edo helbuietan ez dielaik heltzen, ekoizpenek eh, helbuieta ez dielaik heltzen, bertako herritarrak her erahilak dia segurizateko ondokuak lan ahobeki eginen ziela. Horrez gain malnutrizio, eitar eta beste tortura hanitz agitzen zien. Arazua da tik jente handan igaiten zela eta ondoko herrialdiak aperzebitzen dira hor igaiten zen masakre hoietaz. Inglaterrak ordian misione bat igorten du horta ikusteko ze agitzen den eta zurumurua egia dela ikusten die masakreak batiela eh, kongon. Leopold ordian bortxatuik da be jabetarzun hau Belgikai emaitia hunek mila bedatzen eta hiuntan hogeia arte kolonia bezala ukenen dinam. Bai, eta guai arte, eh? ez zen Belgikako lur bat, bena Belgikako eregiaen lura baizik ez. Gara ihunen bilana, hamar milu hil haipatzen dira. Nahiz eta zenbakia, eh, zenbaki zehatzik ez den, horrek nahi du, holokosta beno jente habo zentu zela gara hortan bon iran behar da e, Leopold euh, ek, basuti pra, beste estatu kolonoek ebai egiten sutiela bena esti atzamanik izan edo adibidea entako se, esti sigortuk izan eta ukendian sigor sigor bat bezala kontsideratzen ahal bat da e, eh. gaisa bakar hamar miliu pertsona euh, ustiagatik be, be, be, betarsun bat utzi izan behar du be estatiai sigor tipia. Hala Leopold B, mais ezagutza egin nahi balin la Belgikala juiteko partez, edo ju, juitez gain, mais internet baduzie, eta hor, edo zuin bilico du bilduko duziela. Aste personnage personaje baten ezagutzen.